Ja sam odabrao da pročitam večeras za malu pomoć e, nekoliko mesela i pitanja iz kratke znači brošure ili studije koja se zove i dašu od crnjim i šukrimen šeke da u te otkafati i kufri bat sa vabim crnjim objašnjenja o prostu onoga ko sumnja ili se ustručava u tekfiru nekih taguta. Jer ovo pitanje je na neki način kompleksno i teško. I ovo što ću ja večeras učitati opet neće dati na neki način sasvim odgovor ja sam do kraja za sve slučaje ali ipak koliko bilo će približiti uz ovavu pomoć nama da se snažemo u ovoj situaciji. U kojoj situaciji? U situaciji znači da je znači umet ogrezao u širku da su ta goci na sve strane se domogli vlasti i vladari i tako dalje da jedan dio muslimana dolazi do knjiga Teuhida uči od sebe, svaća njihov kuf i tekfiri, dok drugi zastaju ili se ustrčavaju od tekfira taguta i onda dolazi između sami muslimana koji su predivljeni kao muslimani, hoće da budu muslimani, između njih u kotoga dolazi do spora, je tako? I različitih stavova u odnosu prema taguta. Pa kaže, prvo pitanje kakav je propis onoga ko posumnja u kufu taguta koji nisu muslimani znači nikako se ne prepisuju islamu dakle ne sprede i začeo uopšte da su muslimani Fata, kakav je propis onoga ko posumnja u kufu takvog taguta pa kaže prva vrsta taguta to su taguti od kafira koji su kafiri u osnovi i koji se uopšte ne popisuju islamu. Pa, ko ne protekciri ove zagute, ili posumlja u njihov kufr, ili se dvomi oko njihovog kufra, on je sam kjafir. I ovo je jedan od, jedna od stvari koje izvodi izvjeri. Jedna od onih deset stvari koje je nabrojao šeht Muhammed i Abdullah I treća stvar samo, سكسونيا سكو وكفر كافر وقف i oni kažu, e na to se odnosi ovo pravilo. Znači, na kafira koji se uopšte ne pripisuje islamu na te taguti. Dobro. Kaže Alamat Abdullah ibn Abatin أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم svi muslimani su se složili da je kafir onaj ko ne tekfiri židove i kršćane ili sumnja u njihov kufr ونحن نتيقن أن أكثرهم جهاد a mi smo sigurni i ubjeđeni da je većina njih su ne znam židova i kršćana kogod zastane ili se dvoumi oko tekfira židova i kršćana i sami kafir kako kaže ovdje šeh uh, Eh, Abdu'l-Bajba Vatrin da je to iđma. Kaže da je kofr ovih ljudi koji ne tekfiri židove i kršćane jasan i da uopšte ne treba to ovaj, dokazivati. To je od, od stvari koje se nužno poznaju u islamu. Koje se nužno poznaju od vjere islamu. Tako, šta da smo mi muslimani, da imaju tamo kafir. To svako zna. A tako da imaju tamo drugi koji su kafir. I to je poznato i učenima i naučenima. I ukim i naukim. Tako. I običnom svijetu i onima koji posebno izučavaju uh, islamski do, uh, e, šarijati i šarijatski dokaz. Osim onome koga Allah subhanahu wa ta'ala zasvijeti njegovo srce i njegov, njegov vid. Pa on spomeni sad ovdje ajeta Inna ladine kafaru min ahle kitabi wa mušikina fi nari jahannama khalidina fiha Oni koji ne vjeruju od ahlu kitabi i mušrika u, bit će u, u vatri jahannama vječno A ovdje oni koji ne vjeruju od ahlu kitabi min ahle kitabi Prvo njih spomeni pa od mušrika Je tako? ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب Zar ne vidiš munafike kako kaže svojoj braći od ehl nevjernici, nevjer, svojoj braći nevjernicima od ehlu kitabije. Pa šta kaže nevjernici od ehlu kitabije? Znači to je direktan tekst da šta? Da su ehlu kitabije nevjernici. Ko su ehlu kitabije? Židovi kršćani, oni koji, kojima je knjiga data prije priču Kur'ana. Zatim na kad kefer alladine kao in Allah je tali sa tala. Nevjernici oni koji kažu da je Allah treći od, od trojci. Na kad kefer alladine kao in Allah je uvar mesiha u namari. Nevjernici oni koji kažu da je Allah sin Arim. I tako dalje. Znači ovo su tekstovi koji direktno upućuju našto da su oni kefiri, onaj koji ne tekfiri posle ovoga, šta je on? Kefir. Ali kefir po iđmanu, kako kaže še, Abdullah Ebu Batin. Znači, po iđmanu muslimana, nema razilaženje kod se. Da je on kefir. Došlo je u Fetri Stalin komisije za Fetri Stalin i ovo je na neki način važno za ovo dosta što smo govorili je manje više poznato ovo je nešto što, što sam ja na, što me ponukalo pa da ovo čitam kažem nije dozvoljeno muvašidima nije dozvoljeno muvašidima koji vjeruju da su obožavaoci kaburova kafir njima nije dozvoljeno da tekfire svoju braću mu vešide koji zastaju ili se dvove oko njihovog tekfi tekfira zbog čega? zato što smatraju da treba protiv njih iznijeti do dokaz je li tako? zato što su zastali znači zastaju tekfiru njih zašto? zato što imaju šubu koju šubu da, se, da im se mora prije toga iznijeti do do okaz nasuprot oni koji zastaju u tekfiru židova i kršćana komunista i njima sličnih uh, e, njima sličnih kako ovdje kaže onaj uh, ovi, kako se zovu, sekulari i stajal tako, u pogledu njih nema nikakve sumnje da su kjafir. I nema nikakve sumnje da je kjafir onaj koji ne tekfi, ne tekfi. Jer to sad treba cita. Znači kaže da ima razlike u onome ko, između onoga, ko ne tekfiri, ko mu, ko ne pored tekfiri židova i kršćana, pored tekfiri nekog ateistu, pored tekfiri onoga koje je sekularista, otvoreni, pravi sekularista. Ima razlike između njega i onoga ko neće da tekfiri nekog ko sebe smatra muslimanom, ali čini širk, na primjer, po, o, poklanja neke i bada se određenom kabu i tako da. Kakvi razlozi? Zato što ovaj što a, a, čini širk kaburu ili nešto drugo, neko ko ga detektiri zbog šubhe, koji je šubhe, smatra da neće da, detek, da ga detektiri dok mu ne iznesi dokaz. Kaže, treba vam prvo iznesi dokaz. I zastane u protektirati. Je tako? Šta ćeš ti sad sanjiti? Hm? ovdje kaže u ovoj fetvi, nije dozvoljeno da ga ti sad odmah tekfiriš zato što on nije protekfirio ovu kušnju koji je obožavan kao. Zato što on ima šubu. Znači, nećeš ga tekfiriti. Dok ovaj drugi koji neće da tekfiri komuniste, neće da tekfiri židovi kršćani, hoćeš sad zastat ima i on neku šubu. Ha? Ne znam. Ne, ćeš se dvomiti oko njegovog kušnja. I to je razlog ne znam, ne sam uspio objasniti ovo, ja sam znači. Znači, kada je u pitanju onaj koji je inače muvahir, je li tako? On je muvahir. On ne čini širk. A neće da protekviri ovoga što čini širk, zato što smatra, ima šubhu, smatra da mu prvo mora iznijeti do dokaz. E ti ne, neće njega tekviriti od njega. Zato što on ima tu šubhu. Međutim, za židove, za kršćane, za komuniste, za ateiste, za ne znam, tamo sekulariste. ne ima, ne smije niko zastati i ne smije se niko zvomiti u pogledu njihovog kufra. Kogo to uradi, i on je sam sam sumnju u ovu vjeru. Pa, I on je sam kjer. Dobro. Drugo kakav je propis ovo je bilo prvo kakav je propis oni koji posumnjaju ili zastanu znači dvome se oko kufra taguta koji sebe smatraju muslimani kaže ovi taguti koji sebe smatraju znači muslimanima prepisuju se islamu njihova stvar može biti nekad nejasna, jel tako? I ne, nejasna može biti znači za, za masa svijeta. Zbog čega? Zato što oni ispoljavaju mnoge propise i slava, jel tako? Kao što je namaz, hač, izgradnja mestrida, štampanje, Kur'ana, sadatke, jel tako? I tako dalje. a u osnovu ne kažu. Je tako? A ovam s druge strane šta? Klanja, posti, daje zekijat, pravi mesjide, organizuje hač, sam pa musa. Šta? Ove činjenice će mnogije ljude šta? Zbuniti i neće ih tekfiriti. I ovo sad nije isto kao tekfir nekog židova ili kršćanina ili nekog ateiste komuniste ili nekog sekularista. Svete? E kaže sad, onaj ko zastane u tekfiru ovoga, može biti, znači, jed, u jednom od tri stane. u jednom od tri stane. Prvo stanje, to su oni koji pomažu tagut. I pomažu njihovu vlast. I ne obraćaju pažnju na Allahov sud. I trude se da pomažući te tagute ugaća Allahova svjetlost i bore se protiv onih koji pozivaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Kakav je propis ovi? Kaže, propis ovi je kao propis onih e, sluga oko oko kipova što su bili tabu u tamo. Njihov propis je isti. Kakav je njihov propis? Znači, oni su teatr kao i sami ti tagut. Kao što su teatr i oni koji stoje tamo oko onih turbeta, tumače, je tako, u ime onih dole Evlijaha što su ukopani. Je tako? Priče izmišljaju kako je primljena dova onome, kako se izliječio ona. To su ti. Znači, nevjernici pravi ko ova prva kategorija koja je stala u steta guta i pomaže i vrani i pomaže i u, e, u gašenju Allahove vjeri i tako da. Drugo stanje, ovo je prvo stanje. Drugo stanje, oni koji ne poznaju njihovo stanje, ne poznaju pravo stanje ti tako, tako. Kao oni koji ne znaju da su ovi taguti, ne znaju uopšte da ovi šta oni radi. Je tako? I ni uopšte nisu upoznati da, su, da i taj i taj, na primjer, zapao u kufru, u širku. I tako da. Međutim, njemu je poznat Allahov propis. Njemu je poznat Allahov propis. Kakav je propis ovdje? Na primjer, čovjek ne tekfiri nekog taguta. Zašto? Zašto? zato što i ne zna da je ovaj tagut, ne zna da ovaj ne sudi po ovom zakonu, ne zna šta on radi. Jednostavno nije upoznat sa njegovim stanjem. Ali zna Allahov propis za onoga šta ko ne sudi po ovom zakonu, šta je za njega, kakav je njegov propis, tako da. Šta je to ovim čovjekom? Ništa, njegov, njegova akida ispravna, tako. Njegova akida ispravna. Jer ono, da se ne tekfiri ovoga iz prostog razloga što ne poznaje njega što ga ne poznaje i ne zna njegovu stanje ide zato i kao da neko vjeruje da kogod priziva da poznaje gajb da je taj gajb ko što mi svi ovdje vjerujemo tako, tako. kogod kaže da poznaje gajb on je gajb Međutim, dođe ovdje kod nas neko mjesec, sjedi sa nama i klanja sa nama i tvrdi za sebe da zna gajb, ali nikom od nas ne rekao, nek mi to znamo. I mi ga načekujemo, kažemo, gdje si brat, kaj god sjedi, ugosti, ugosti. Šta je sa nama? Ništa mi ne naša akida ispravna, mi ne znamo za njega da on uopšte to tvrdi. E tako isto ovaj uopšte ne zna da je ovaj tragu tvrdi. I onda nema nikakvog, nikakve osude sa njegovim strani. Se razumije sad. E, to je stanje ovih drugih. Sad je ovi drugi i ovi prvi je ko nebo i zemlja. Ovi skroz stavljaju stavljute, a ovi ne znaju. I ovo se zove prosto neznanje, obično neznanje. Tako. E, treće stanje. Treće stanje, ono je, znači, nas zanima. To su oni koji znaju da su ovi stavljute i upoznat sa njihovom stanjem, je li tako? i znaju da su zapali u stvari koje izvode izvjeri međutim ne tekfiri pored svega toga ne tekfiri pored svega toga e ovi mogu biti šta dvije kategorije znači znaju da su ovi takvuci jasan im je Allahov propis to pitanje takvuta sve im je to jasno međutim opet im ne tekfiri ovi mogu biti dvije kategorije. Prva kategorija to su oni koji su potlačeni. Potlačeni koji nemaju nikakve zaštite. Ove obzirom na njihovo stanje koje Allah stano tada najbolje poznaje, Allah stano tada može da im šta, prizna njihov ozir. Allah stano tada će im priznat njihov ozir. Jel tako? Dokad, dok ne nestane tog njihovog stanja tako koje stanja da su potlačeni i da nemaju nikakve zaštite a još prije oni koji su šta primorani ili natjeran dokaz zato su ajeti i kaže uzvišeni وَلَوْ رَادِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ عَرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ gdje Allah subhanahu ta'ala govori o srčku Mekke, oslobađanju Mekke, ne tako? Pa kad su muslimani ušli u Mekku, kaže Allah subhanahu ta'ala da nije među mušicima, znači u Mekke, ljudi i muhmina i žena muhmina koje vi ne poznajete i koje možete povrijediti iz neznanja kako je ovaj ajet dokaz? Zašto je dokaz? Da je Allah sama tada priznao uzr i uzeo, znači uvažio uzr onih koji su bili među mušnicima u mesi. I nazvoji mu'minima i mu'minkama. Zašto? Zato što su bili potla, potlače. I nisu imali nikakve zaštene mogućnosti da odu odatle, da učine i niđu. Nisu mogli ništa uraditi. E, ovaj ajet tako dokazuje. I drugi ajet, illa mustadafina mina ređari wa nisa. A kad govori Allah subhanahu wa ta'ala o onima koji su došli na bedru, pa poginu na bedru sa mušljicima, pa bojeći protiv muslimana, a bili su privatelicima. Govori da će, znači, Allah subhanahu wa ta'ala šta uh, إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنه osim onih koji su potlačeni od ljudi i žena i djece koji ne, ne mogu nikako znači naći puta, nema nikakvog načina da dođu do puta, ne znaju puta i ne, i ne znaju, vela jeste do se bila i ne znaju puta. E tima, tim će možda Allah oprostiti, ovdje možda u Koranu uvijek naći svi sigurno. Pa a sa, a sa Allah se njima sigurno oprostiti. Zašto? Bili su potlačeni. To je opet dokaz zašto. Da ovi koji ne tekfire ta guta, a potlačeni su da imaju uzor. Da imaju uzor zbog svoje potlačenosti. Dobro. Kaže Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže kuntu ana wa ummi min al-mustada'afin fi al-ard bio sam ja i moja majka od tih mustada'afina na zemlji od tih potačeni koji nisu mogli ukazati znači kufru u tagu bilježi ga imam Buhari imam Buhari i tako dalje brojni ajete znači koji uh, koji govore u taj prilog znači da nekad ljudi mogu imati uzor u čemu u izražavanju tog a, tekfija taguta zatim dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je tehade mu'minuna u kafirina u lijame dole mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى nekad uzimaju mu'mini kafire za svoje zaštitnike za evlija mimo mu'mina, ako to uradi, nema sa Allahom ništa, osim da se bojite od njih. Znači, se bojite od njih. Kaže Ibn Ketir, osim oni, znači, šta znači to, osim da se bojite, da se u nekim mjestima ili nekim vremenima boje njihovog zla. Pa da ih se boji, znači, svojom vanštinom, a ne svojom nutrinom. Znači, da po vanštini ne izražava tekfir u njih, da se ne izjašnjava javno tekfir tih taguta, da ne izražava svoje neprijateljstvo javno, ali mora svoje neprijateljstvo postojati kod njega. To je značenje ovog ajeta. Zatim kaže Imam Buhari od Ebu Darba da je rekao mi se znači e, lijepo susrećemo sa vedrijem lice sa ljudima, s nekim ljudima kao što je rekao Ebu Derda, a naša srca ih proklinje. Sa nekim ljudima, da se sretnemo sa, sretnemo sa lijepo sa njima, a naša srca ih proklinje. To je bojeć njihovog znači zva. Kaže, šeheh Suleiman i Bjakubla, ila je tata kominum tufa, pa je, do, znači, ovdje ovaj ajet, dao ruhsu da znači ima muvalata znači tu nekakve saradnje i, i e, sa, sa kafirima odnosno neizražavanje odricanja i tekfira kad se boje njih je tako i kad vide da neće znači se li opodnosti prema njima osim na taj način kad su poraženi i kad ne mogu nikako izraziti svoje neprijateljstvo tada je dozvoljeno znači vanštinom vanštinom ne izražavati neprijateljstvo ali to neprijateljstvo mora biti čvrsto u srcu jel tako i mržno sve dok ne nestane te opasnosti i te prijatelje sve dok ne nestane te prijatelje i, i tako da bi ovo je jedna vrsta znači znaju da su ovi taguti, znaju Allahu propis pogledu njih, međutim, ne tekvire ih javno, ne izražava i taj tekvir i ne prijete. Zašto? Zato što su posla, posla. Druga vrsta. Druga vrsta kaže oni vjeruju da su ovi kjafir. Vjeruju da su ovi taguti kjafir. Međutim, ne izražavaju to. Neće to javno da kažu. Neće to javno da kažu. Pa imaju mogućnost. Znači imali bi mogućnost, imaju i zaštitu. Jel tako? Imaju plena ili nešto što bi zaštitilo od njih, mogli bi to reći. Šta je sa ovima? Znači znaju da su ovi tako nisu u, u situaciji da se boje da će ovi ako ih protektire izgrad imaju neku zaštitu imaju je tako imaju je tako pa ipak neće da ih protektire šta je sa njima kaže ovi su mu dahinu vadu nam tu su prijudinu oni jedva čekaju da ti popustiš malo pa će i oni popustiti šta su ovi mu dahinu oni koji popuštaju prema kada je učin. I oni ulazi u skupinu grešnika. Grešnika. Znači ne kafira. Nego grešnika. Prema, znači, ono, koliko su grešni, prema onome što im je navelo na to, znači da da uh, se susim od izdržavanja tog tekfira. Kaže Suleiman ibn Abdullah ako potvrđuje da su kjafiri ali ne može da da sa tim se suoči s njima znači sa tim tekfirom ne može to da im kaže u lice tako kako mi je rekao je tako? on je u on je onaj koji popušta prema kjafirima je tako? i on ulazi pod ajet vrduna u tuđenu sa jazminom oni jedva čekaju tako da željka da ti popustiš pa će i oni popustiti i on ima propis kao i ostali grešnici njegov propis je ulazi u skupinu ostalih grešnika jeste li ovo ovde znači nije spomenuto nije spomenuto znači ovde on ne spominje onaj autor ovaj Ahmed al-Khalidi ne spominje nikakvo drugo mišljenje znači ovo, on samo nabraja ove kategorije oni koji ne tekstiraju tako ta prvi su oni koji su potlačeni ovi drugi ovi drugi grešnici znači oni u sebi vjeruju da su ovi kateri ali neće to da izra da izrazi, je li tako? Je, podgrup. Je, je, ovo je, mi smo jedan dio govorili o onima koji ne tekfiri, one osnovne kreatere, je li tako? Nema, o, ne, ovo, ne, ove kreatere, znači, rekli smo da su kreatere. Kogod je ne tekfiri kreatere. Znači, zato što oni uopšte ne pripisuju islamu, je li tako? Ovo je druga kategorija, oni taguta koji se pripisuju islam. Pa smo rekli, oni koji ih pomažu, kafir koji oni. Oni koji ne znaju njihovo stanje, ne tekfiri ih, njihovo stanje islam. Možda su u tu grupu uvesti e, znači, taguti koji su, u, kako oni kažu, u osnovi muslimani. E, to je ta. To je ta, to je ta grupa. Znači, znači taguti koji... Ibrahim, Jes, on se izjašnjava kao musliman i izvršava neke propise islama. To zbog zbunjuje, jel tako? E, ti taguti takvi koji su u osnovu muslimani klanjaju poste i tako dalje, prave mesečite, štampaju musaka, sad sam govorio. E, takve tagute ne tekvire tri kategorije. Prvi koji staju uz njih i pomažu i u gašenju, sprečavanju, dave i tako dalje, kafir su koji oni. Drugi ne zna njihovo stanje. Nikako, nisu svjesni. Ne, nemaju vijesti o njima, ne zna njihovo stanje, pa ih ne tekvire. Šta je sa njima? njegov akida ispravna, to tako. A znaju propis šta je sa, sa, sa, sa takvim tako, koji tako radi, je tako. I treći koji znaju propis i znaju za ove da se tako, međutim ne tekfiri. E ti treći, znači ima i više vrsta. Jedni su potlačeni, imaju ozir. Drugi nemaju ozir. Je tako? Nisu potlačeni. Ali neće da im ovaj izraze taj kako se kaže kufr oni su od a, e, neće da, da se suoče sa njima da im lice to onaj kako bi rekli ili tako onaj neće da im se suprostavi tim tekfirom je tako spadaju pod kategoriju ovih mudahina je tako grešnika grešnika i treća znači onaj Ovdje on navodi, znači ovaj citat je naveo iz, iz knjige Elsa Koral Iman, divne matematike Teofil, jedan od onaj skupa uh, ovih pisama i risala od šeha Mojnika Vlubanava i njegovih sinova i unuka. I ovo su, ovo su riječi, sad ovo što je naveo, znači riječi Šeha Sulemana i Nakubona Ali Šeha znači. Dobro. Treća kategorija oni koji detektiraju ta gute, koji se prepisuju islamu, je koja koji znači zašto su ovi mudahin? Da se vratimo na ove druge. Zašto su mudahin? Zašto su grešnici? Samo nisu kjafir koji oni. Zato što oni vjeruju da su oni kafiri, ali samo neće da kažu, jeste razumeli? E, zašto mi je to naumpalo? Zato što ova sad treća kategorija, to su oni koji sve ovo znaju, ali opet kažu, jest, ko uradi to kafiri, ali ovi nisu kafiri. Kad neko drugi to uradi, ovi ovi kafiri, ali ovi nisu kafiri, šta? Znači, ne vjeruju ni u srce da su ovi kafiri. A neće ni da im kažu, pogotovo, šta je sa ovima, nema sumnje da je ovo potvrda od njih da su ovo muslimani. Muslimani, je li tako? Da li slijedi tako ljudi? Ha? Da li slijedi tako ljudi? Evo ovo je znači od njih potvrda. Sad čitam znači onaj da, da je onaj ko se na taj način sustekne od njihovog tekfira. Znači nije on ni, ni u sebi ne vjeruje da su oni kajate. Je li tako? E, takvi su znači da Allah subhanahu wa ta'ala nas sačuva od toga kjađer koji oni jer oni su posudili tim na taj način šta njima da su muslimani muslimani potvrdili su im islam jer su se sustegnuli od e, tekfira onoga koji je na jasnom kufru ne samo da je na kufru nego je to tako vođa u, u kufru Zašto? Zato što nema nikakve ni sudbe, ni tepvila, nema ništa. Je tako? Jasno mi zna dokaz, zna da je ovaj sve to radi. Je tako? A opet u samom sebi ne vjeri da je on kaže. Tako? Sada. Dok ova druga kategorija je razlika. Što? Zato što on vjeruje u sebi. Čvrsto vjeruje da je ovaj kaže. Samo neće to da izrazi. Okay. I onda je on grešan. Mi ne znamo njegovu srcu na nas, ali ne vidimo njegovu djelu. Samo. Pisa da je stanje tog kakav je njegov stak. Što ne izražava. Jer oni koji čunke, znači zbog toga što postoji mogućnost da su, znači da ipak u sebi, to tako, vjeruju da su oni tako. Mm -hmm. Ali tako. Ali neće to da kažu radi. Mhm. Nečega ili tako dalje nekog običnog straha, znači koji nije opravdan i tako dalje, Allah najbolje zna, znači da su grešnici. I najmanja, znači najmanje što će im zadesiti da su hlasnici, nepokorni Allah subhanahu wa ta'ala. Je tako? A velika je mogućnost da su kafiri, tako? A velika je mogućnost da su kafiri, jesu li sad Znači velika je mogućnost da su kafiri, ne izražavaju kad ne hrađava ti ne znaš šta je sa njim, tako? Dobro. <clears throat> to je posljedno što sam e, spomenuo za ove kategorije. E sad, imamo još jednu kategoriju onih koji su vidjeli da su ovo tragu znaju znači da, da, da od inzira i tako dalje. Uh, <clears throat> oni mrze njih, znači mrze to što oni radi i tako dalje. Međutim, kažu, mi tek firimo, mi kažemo, znači, ko to uradi, da je kafir, ali ne tek firimo pojedinca. Je tako? Dok oni ne sami dokaze i dok se ne uspostavi svi šartovi i ne uklone svi sve zapreke, tako? U pogledu pojedinca. I zbog toga se sustegnu tekfira. Ili se sustegnu tekfira zbog nekih drugih šubhi, zbog toga što slijedi nekog učenja sustegnu u koga imaju povjerenje, tako? E, za koje imaju lijepo mišljenje, tako? ili imaju neku znači drugu šubu u smislu tekmira i tako dalje ili razumijevaju govor nekih učenjaka tako da, da iz njega izvuku i, i shvate da šta da takvog ne treba tekmira dok se ne iznese dokaz ili nešto drugo šta je sa ovom kategorijom znači ova kategorija se također ne tekfiri dok im se sve to ne ne razjasni imamo za, šta imamo ovdje oni koji su u tagute isti su kao i oni oni koji ne znaju da su u tagute ne znaju njihovo stanje njihova akira je čista tako imaju ovi koji znaju da su u tagute ali šute ili su potlačeni pa imaju ozir ili ih tekfiri u sebi ali neće da im kažu pa su grešnici ili ih ne tekfiri pa su kjafiri koji je opšt koji i imaju ovi treći koji ne tekfire iz raznih ovih nekoliko razloga ja tako imaju šubhe ove murdijske uslovljavaju kažu nije on pravu treba da zanegira imaju neke šube povode se za nekim učenjacima koji ih nisu protektirali koji imaju povjerenje imaju lijepo mišljenje o tim učenjacima i tako dalje znači razne šube i tako dalje, ovakve nećemo odmah s početka tekfira. Dok im se sve ovo narazio. Dok im se sve ovo narazio. Tako kaže ovdje šeš Ahmed Al-Hari. Ovo je najbolje znam. I ono ovdje kaže da je to iđman. Da se ne tekfiri ovi ovakvi iđma da se ne tekfiri ovakva kategorija ljudi koji ne tekfiri sa agute zbog čega? Zbog toga što evo nabrojao sam nekoliko stvari znači što smatra da se ne tekfiri pojedinac sve dok mu se ne iznesu dokaz i dok se ne ispune svi šartovi i dok se ne uklone sve prepreke i zbog toga što ima neku drugu šrubu znači zbog toga što je u to ne slijedi nekog učenjaka koji ga nije protektirio, a on ima povjerenje u tog učenjaka. Ili zbog toga što a, razne ruge, neki teremir ima i tako dalje, da se ovakve ne tekstire i zna tako on kaže od ićma odmah, da tekvire se odmah sve dok im se šta, sve ove šumene ne otklone i dok im se ne značu dokaz. I kaže na kraju treba shvatiti da su taguti vladar i taguti kojima se poko, pokornost znači onima kojima se ljudi pokoravaju i slijede ih je nešto što je zahvatilo sav umet kroz du, du, već duže vrijeme znači zahvatilo sav umet već duže vrijeme tako da je na kraju postala ovu pitanje mesele tur hakimije ovo pitanje hakimije znači supa, suda i tako dalje u ovom vremenu postala zbog toga što je čitav umesto zahvatilo i dugo vremena tako traje da je zbog toga to postala od mesa il hafije šta znači ovo mesa il hafije od znači nije od onih pitanja koji su zahirom opšte poznate stvari nego od pitanja koje su manje poznate od manje poznati pitanja iako je od osnova vjeri jer kakve nije je od osnovi vjeri ali zbog toga što je tako on traže ovde znači što je gubat na sav umet postalo od pitanja manje poznati manje poznati pitanja Allah na ustanu. Dok li umet došao i dospio da su osnove vjere i kod umeta postale znači od pitanja koje su. Allah na ustanu. Hajde, šal. Taj, uglavnom, to je ono što što mi nam palo ovde. Uh, e, isto tako ukoliko se razvije znači rast umor e, obzirom da smo spomenuli znači pitanje koja su vahira i pitanje koja su hafije da treba nastaviti razlog koji sam zinjim opet onaj pogled tekstira onoga ako pogriješ u pitanjima koja su jasna jasna, znači i poznata i pitanjima koja su manje jasna i nepoznata da treba praviti razliku, ovdje ima, znači ako, bi, ako je bilo potrebe da radi dulje sa čitanjem, e, isto tako znači govori o zaznakama i šartovima tekstira, oni koji su zaslali u bilase i, i, i, i strast i tako dalje. Pa ako e, osjetimo da, da nema neke rasprave, ja bi onda i ovo pročitam. Ako imate nekih E, pitanje vezano za ovo što sam pročitao da pokušamo još jednom to malo ovako sam se je ako a mislim da da, da, da se uglavno a, e, što se tiče samog autora da je on to jasno izrazio da je on to jasno izrazio kako se ovaj se sa ovim recimo što je sad sunat koji došlo u tom sunatu, što negiraju sunat. Kako negiraju sunat? Pa recimo, jedan pođer se mi vera priča protiv, protiv dreće, protiv e, jedan je čas rekao kao, mi znamo da je, da je brada sunat, e, ali čistoća je pola brada. <laughs> ja da li se, da li se podržava takve ljude, plaćati... A to je sad drugo pitanje. Jer, jer, nekad možemo postaviti pitanje, hoćemo li ih podržavati, šta ćemo sa njima i kad smo muslimani, kad se ne smatramo kjafirima, tako? To se pitanje može postaviti i kad su muslimani, tako? Ali ovo što ti sad spomenuo, Allah najbolje zna, znači da se tako izrazi o sunnetu da kaže mi je znao, znači ljudi je znao, je od sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam, ali je to če, suprotno čemu? Je, znači, znači da je to, da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam šta bio? Da, da, da. znači na neki način je tu već Allah najbolje zna, znači nekako direktno ismijavanje sa sunnetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam i izražavanje odvojnosti i mržnje prema sunetu Rasula Sula. A sve su to što stvari koje a pa najbližnje. I naravno postoje onda ne treba ništa u drugo pitati. A to se pita ako on novo ta reču ali musliman čovjek tako pa onda hoćemo da podržati nećemo tako. Ali u svakom slučaju mi i kad su novo ta reče znači da nema prinjevu stvari koje ga izvodi iz vjeri da se ja smatra muslimanom, ali ovo carom, nećemo ga podržavati. Znači, nećemo ga podržavati, nego ćemo osnivati sobstvene mesečide i džanaha. Jer je oživljavanje sunneta kad zamri šta? Rađe. Tako, oživljavanje sunneta kad zamre je vađe. Kako će, kako taj sunnet oživi? prakticiranje. Sad ćeš prakticirati novo ta sunnet. Džematru i mesidu koji je onaj koji predvodi taj namaz negira taj sunnet. Hej. Ovdje ima nekoliko pitanja, kako pa vi ne imate ono je. Kakav je status onih koji znaju nešto da je novotarija, ali će uvijek i dopusti nekom drugom da to ne podučava nekom drugom. Znači, zavisno kakva je novotarija, ako ne izvodi izvijek, ako je neka novotarija, onda je onaj koji praktikuje tu novotariju, tako griješnika onaj koji to dopušta i dozvoljava i šuti naspram toga isto u tolikoj mjeri i on i on grešnik e, da li takvoj osobi treba dozvoliti dolazak ne znam mislim u mjesecu vjerovatno da li treba dozvoliti dolazak zavisi znači kakva je novotarija i zavisi od toga da li se može nasihati kad uođe spriječiti to tako jer ne treba uvijek ići odmah prvo zabraniti da dođe. Nek dolazi, ali ispravu, sad se može ispraviti. Tako. Pa ako ne može i ne ide, onda možda na neki način onaj ali u svakom slučaju nakon reakcije i pokušaja da se poduči ili pozove da ostavi tu novotariju i tako dalje to će na neki način već biti šta i da da se on ostavi te novotariju a ako neće da se ostavi i hoće da on na njoj ustavi da će ta stava i taj poziv da se ostavi njih biti na njega pritisak da i ne dolazi, je tako? I Allah je mudar, znači ne treba šutit, nego treba upominut. Pa će se upominut ko hoće, a ko neće, neće onda više ne dolazi, tako? Allah najbolje zna. <clears throat> da li se može dati sadaka kjaf? Ili treba dati prednost muslimanima? Znači, u svakom slučaju treba dati prednost muslimanima. Jel tako? Ali ako bi slučajno dao sadaku kjerafu, ne smije tako. Hm? Nije tim da bi to bilo neka rekao davečki, da mislio sam na to. Pridobijanje srca, za pridobijanje srca se čak može dati zekat, jel tako? Ne ako cijeniš neka posebna ličnost, tako, osoba, cijeniš da bi baš tu onaj bio moment, je tako, onda ne smijeta. Zato je Allah Spano Tala i propisu i volimo letati klubom. Jedna od kategorija kojima se daje zekat, oni čija srce treba pridobiti. A to se daje u, trenutkim, u trenutcima kad je i Islam i muslimani slav, kad su muslimani slavili, tako. Zato Umar radijallahu anhu ukinuo tu kategoriju kad je došao na vlast. Kaže, to je bilo prije sad muslimani osvajaju svijet. Nema za vas više ništa. U slučaju da, da, da ta koja prosi, taj koji prosi javni spoljava kupa, koji su prsti se, sigurno da mu ne treba Naravno, znači da to su posebne situacije, tako. ali ja mislim da se ne misli na to sada. Ta sadaka onoga prosta, njega odbije pola marke, tako da je Senegal, već. Senegal, mislim da se ne misle ovdje u pitanju na to. Da li žena može dati sadaku na svoj imetak? Ovdje se misli na zekijat, pa tako. Zekijat na svoj imetak svom mužu može. Dokaz za to je da je žena Abdullah ibn Mesuda radi Allah mani. Je tako? ili je nekog drugog od Ashaba. Ali mislim, ovaj, govorim posjećan, pošto sam to podavno onaj, pročitao, da je njegova žena išla poslanika sa Allah odnosno htjela da dadne zakat na neki svoj metak, on je govorio, Allah te uputio, ja sam ti najpreći, daj meni. pa ona otpisa pitala Rasula sa Allah, ali jeste li može brati njemu? pa je ovo dokaz znači da sta, žena može, može dati svome muža zekat. Što? Zato što nije dužno da ga izdrža i ne ga izdrža. A muž ženi može dati. Ne može zato što je dužan da je obskrb. Obskrblje da je dužan. Kakav je status osobi koja počne klanjati neko vrijeme samo zato što se oni klanjaju, a još nije svijesta šta je šehadet, odnosno šta znači šehada po tašu, nego samo forma obavlja namaz nakon nekog vremena prestan i to nije. Da li je to murtad ili kjasir? Ja ne znam kako se ovo sad zna, je tako? Ali u osnovi, kad bi gledali, znači, samo smana, neko poče uklanjati i presto uklanjati, murtad, je tako? Ali ako se neče stanje ovako izbliza, Jes, rodin kada posebno zna da on nikad to nije ni klanio što vjeruje, nego ajde onako sa ljudima i tako dalje. Smatram da Allah najbolje zna, znači nije nikad nije bio nije nikad nije bio musliman. Iako, iako kod e, fukanje, znači kod u fiku, kod učenjaka, znači ne ulazi u u ovaj nijed nego kad vidi nekoga formalno da je klanju, uzimaju da je muslim. Zašto? Zato što poslije toga ostavi to da je murce. Da je murce. A on najnajda. Dakle, o e, zajedničkim domama, vjerovatno zajedničke ove dove poslije namaza, i kaže da je ta osoba to znao, da je to zabranjeno, da nije propisano, zato što je to nije islamsko pravo i dalje to strane i čini onaj u mesiru i e, poniva ruge u toj svojim primjerom tako da ne nema sumnje da je ovo fasik tako grešnik jer ova dova zajednička ona nije od širka tako izvedinje ali je grešnik tako grešnik je zašto zato što podržava praktika i novotarija nešto što nije Resul Salah Resul Salah Resul i što na neki način indirektno šta mijenja propise ali ne u oblasti hakimije i tehakuma je samo bio odmah kafir nego u oblasti ibade tako je se ne smatra znači neko dodavanje ili promjena e, samo same osobine neke, nekog ibadeta Inače, propisana dola u svako vrijeme i poslije namaza i tako dalje, ali nije propisana zajedno. E ovo što je on dodao zajedno, znači, to je na neki način promjena propisa, ali se to smatra samo na otarijom i grijem. Grijem. Sad gori, unutno, gori je ovaj koji ne zna. Ovaj zna, ali ovaj koji ne zna. I ovaj koji ne zna, isto griješnik. Isto je moj ovaj griješnik. znači nema nego je to to je samo u praksi ostalo Allah najbolje zna ostalo možda zato što su ovdje došli ljude, muslimani puno se svijeta prihvatilo islama vojska je to bila da možda radi podučavanja hajde da mi zajedno na glas pa da oni to vide da naučimo da tako to ostalo to je naša tradicije, to je naš od šestih, šestotina godina i još posle farda, e, onda ono su sami, ono. Još, još muče i zove, a on više nije puta, nema njegovog... Pa znam, to oni uče sultanu samo, a nema ni sultana i njegovog sultanata, nema ništa, sve propalo, on je jednak uče. Ne Koju skupinu možemo staviti sad ove <clears throat> aktivite islamske zajednice, znači koji primaju plaću, a njihov vođa je u tom zalazu koje mjesto i dokazi su prošli njega i javni su dokazi dakle u pitanju su javne ispoljavanja tog čovjeka koji se predstavlja rejca u kom smislu te svi koji primaju plaću znaju njegov hak a šute kako mi se sad ispoljavamo sa njim Allah najbolji zna znači njegova kategorija je ova druga kategorija što smo ovdje spomenuli znači znaju da je on kafir i znaju njegov propis međutim ne ispunjavaju kufr u njemu pod uslovom da vjeruju da je on kafir nisu oni znači onda zbog toga izvire nema su fan grešni, je tako? Yes. Ne, to je druga grupa. To je druga grupa, oni su grešni. Jer ako je prisiljena i potlačena, onda ima uzr nisu ni grešnici, nisu ni fašci, ništa, imaju uzr. A ovi nemaju uzra, ali znaju oni u sebi, znači, vjeruju da, da je on kafir, je li tako? Ali neće